Donibane Garazin ospatuko du aberrieguna Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzaleak apirilaren ogoian. Datozen amar urteetarako bide horria, eh? finkatu zuten hainbat eragile abertzalek bagira prozesuaren barnean eta zentzu horretan aberriegunean buru jabetasuna eta iparaldearen dako estatus instituzional propio bat aldarrikatuko dute besteak beste. Matxin beharri aberrieguneko antolatzailea. Bai, bo, Donibane Garazi eh, izanen da, hor, bagiran egin diren bi aberriegunen ondotik, piskat eh, sektore eta eragile desberdinen arteko edo horietan implikatuak diren jendeen partetik antolatua izanen da. Mugimendua bertzalearen eh, egun nagusi bat da, e, gure erakus lehioa ere hasten baita. Urte guzian implikatuak gira bakotsak eh, bere sektoreetan eta manera bajeatuan eh, eraginko jai zaiteko pixkat Ipar Euskal eta hemen godien garapenaren Obekuntza sikatzen eta eguna denak biltzeko importante, importantea da. Bagira prozesuan, zuk parte hartu zenuen, eh, ze maitza eman ditu prozesu horrek zure ustez? Ba, emaitza mm, utzi duen alere eh, egibidea mm, eh, bide hori mm, aski emaitza positiboa da. Amar, ba, ama, eldu diren amak dako eman baititu, zoin diren gure erronkak, ez dira tipiak bada egiteko urte bat pasada eta mm, ala, bilana egina edo bilantxo bat eginen da ere iraganden urtearena eta berdugu segitu biltzen eta mobilizatzen aintzina segitzeko. Mhm. Aurtengo aberri egunean ere aldarrikatuko e, instituzionalki beste maila batera pasatzea ez da, horri importantzia ematen dako zue. Bai, ba, ba, erri bidean ere puntu eh, nagusi bat da eta hor ere mm, bozkariatzen gira aintzineko hilabeteetan ere ikusi baitugu eh, batera behi baten eh, sortzeko gogoa badela eta batzu hasiko direla edo hasia direla ere oino buru hortan sartzen guretzat importantea da Ipar Euskal Herriak ukandezan justuki bere eineko instituzio bat nun uh, biztan lehentzat eta politika garatzen alko ditugun inahala sekatuz biztan dena gero gure egiaren buru jabetza eta erabakitzeko eskubidea hemen berean ukaiteko. Mhm aberri egunaren egitarauari begira, ze proposamen eskeniko dituzue? Ba, nahi dugu proposamena hainitzu haukan, ordean egun bateko proposamena izanen da, e, famili edo belaunaldik guzien dako pentsatia nahi ginukea eh, egin, ordean izanen da elkartean egiska, aipatzen nuen bakotsak ere bere e, lan ahloa piskat, espikatzeko eta demokratizatzeko, gero izanen da manifaik, italia, baskaria, kontzertuak atxaldean, animazioak ere izanen dira gazte edo tipiendako gehiago, eta gero gaueko kontzertuak. Mhm. Eta gero ez, dugu oino egitaragoa eh, zerratua, baina hori gure eh, pario bat da, nahiko ginuke lortu egiten bagirak ere egin zuen erakusketa bat, Eh, hori uh, pixkat eh, mugimendua bertzaleak, bahnekalde untan uh, ez garazin biztanera bakarrik, baina bahnekaldean ere man dituen bohoka desberdinen pixkat ibilbidea ere markatzeko, ordean ari gira hori lan zen, ordean balin badituzia edo argazki edo nik dakita edo kotasun edo olakoak uh, uh, hartzen ditugu gogoz.